Elhamdülillah Bismillah ve Bismillah ve Nestağfiruhu ve Nestağfiruhu Nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve resulike Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn bugün 9 Kasım 2009 Pazartesi yeni İngilizce Fıkıh ders Şeşah bölümünün Şarkı derslerimizin 5. dersi Tevfik Allah'ın İnsanlarla kontak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer suda tabi olmayan bir şey pişirilirse suda tabi olan bir şey pişirilirse suya karışırsa suyun içine dalar ve bebek olursa ve veya da hadisi kaldırmadan kullanılır için tahliyeti gider diyor ki ve bir hafirna ima bir sebetahu ev haletahu febala ve haletimihi ev üstlerimiyle fiyer afri hadetin şerabetahu Şimdi cümlenin, cümlenin içinde üç mesele var. Şimdi içeriye geçen defa anlattık. Dünkü cümlesinde kaldığımızda El-Su'un ile firat ve hadesin Diyor ki eğer su hadesi kaldırmada kullanılır yani hazmı su hadesi kaldırmada kullanılır ise tahuriyete gider neydi ahi hades? hades önce şunu anlatayım hadis şunu vasfın kaimen bir beden cemmen mukarati ve mimma kıştaraturuhu bedende kaim olan bir vasıftır beden, bedende kaim olan nedir? hadis bir vasıftır namaz ve namaz dışında namaz ve namazdan başka kendisine taharet gerektiren şeyleri engelleyen bir vasıftır yani bir kişide hadis varsa var mesela bu hadis onun namaz kılmasını engeller bir kişi abdestsiz sena yapar raci olan görüşe göre olan Kur'an elle tutmasını Kur'an tutmasını haram kılar tabi mevsimli bakışı şey ne bir görüşe göre tavaf etmesini yasaklar gibi oluşan ve firasi hadesin sebebi taklidir burada diyor ki hades eğer su hadesi kaldırmadan yani abdestlik veya cümlük halini kaldırmadan su kullanılırsa bu suyun tahvorluğu gider su tahir olur tahvor neydi ahi tahir neydi olur tahvor şöyle yapalım tahvor temiz olup temizleyen yani bir bildiğimiz aklınıza ne yapıyoruz hazır temiz olup temizlemiyoruz yani düşün ki bir su temiz içine temiz bir madde düştü temiz olan bir suyun içine temiz bir madde düştü mesela çay gibi bu çay su su olma vasfından çıkardı değil mi? başka bir vasfı çevirdi onu rengi tadı kokusu itibariyle bu içine çay düşüktü rengini veya tadını veya kokusunu değiştiren bu temiz bir şey suyu kirlettin kirletmedi ama su olmaktan mutlak su olmaktan çıkardı mı? çıkardı o yüzden bunu diyor ki tahir su yani bu su temiz çünkü içine düşen madde temiz ama temiz temizleyicidir yani abdest olamaz tamam işte diyor, diyor ki müellif herhangi temiz bir su hadesi kaldırmada kullanılırsa yani bir temiz bir su var bir kafanda sen onu tuttun ondan onunla abdest aldın veya güçlü ettin bu su tahir olmaktan çıkar tahir olur yani bu su temizliği, temiz olup temizleyici olmaktan çıkar temiz olup temizlemeyen su hükmüne dahil olur ama bu ne demek sureyi anlamamız lazım onun suresini anlamamız lazım kişi abdest alıyor temizlik bu abdest aldığı azalardan vesaire bu dökülen su bir yerde birikiyor toplanıyor veya gusül ettiği su bir yerde birikiyor toplanıyor tamam mı? bu toplanan suyla başkası gelip gusledebilir veya başkası gelip abdest alabilir müellif işte buna bunları söylüyor ki hayır o su, o su tahir olmaktan çıkar tahir hale geçer yani onunla abdest veren yani gusledemez tamam şimdi tabi ama bir sürü söylenecek şey var şimdi şu hadisi kaldırmada kullanılırsa İmam Ahmet'ten meşhur olan görüşe göre bilir ki Şafi mezhebine göre ve Hanefi mezhebine göre su tahur olmaktan çıkar hazır hale gelir tahur olan bir su hadisi kaldırmada kullanılırsa o su tahir olmaktan çıkar tarih hale geçer bu İmam Ahmet'ten Hanbeli mezhebinden meşhur görüş ve yine Ebu Hanife'nin ve İmam Şafi'nin görüşü başka bir görüşe göre de bu su tahur olma vasfını kaldırmaz yani aynı kişi başka kişi aynı suyla görür evet, o su bir yerde birikmiş o su gelip alır gusül veya abdest alabilir onunla yani su tahuriyeti zemine atar devam eder Allahu alem tabi bu cumhurun görüşü yani bu cumhurun görüşü mezhepler arasındaki cumhurun görüşü dediğimiz gibi tahmiyeti gider bunlar şunu deli getiriyorlar Nebi Fasallam Müslüm'deki hadise diyor ki La yakhasil ahadukum fil ma'idda eni ve huve cunub Sizden birisi cunub haldeyken gördüğün sunan ne yapmasın? Yıkamasın Diyoruz ki Allahu alem bu görüş delil olmak Neden? Neden bu görüş yani bu hadis delil olmak? Neden? Şimdi sizden birisi bunlar diyor ki Nebi Fasallam kişinin durgun suda yükseltmesini yasakladı e, Nebi Sallallahu yasakladıysa biz de şunu anlıyoruz madem ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem yasakladı o zaman Nebi Sallallahu aleyhi buradan istediği şudur yani bu su tahviriyet vasfını kaybediyor ki Nebi Sallallahu durgun suda yıkamasına yasakladı biliyoruz ki bu uzak bir ihtimal çünkü neden akıl şimdi bu havuz yani olimpik bir havuz olsun düşün bir insan onda yıkansa o bütün olimpik havuzun bütün suyunu ne yapacak bütün suyunu dolmuş mu burada çünkü şey var vardır akıl bir insan yani devamlı insanlar durgun suda yıkanırsa o su şey hale gelir yani insanların tiksineceği veya uzak duracağı bir su gelir bundan dolayı yasaklamıştır çünkü hadiste Nebi Sallam bugün sulu yasaklamıştır ama onun vasfını kaybettiği o suyun vasfını kaybettirdiğini belirtmemiştir o suyun vasfını kaybettirdiğini belirtmemiştir, belirtmemiştir. bundan dolayı diyor ki Allah-u Alem zahir olan görüş, vazir olan görüş hatta Malik'in oturduğunun görüşü ki bu İmam Ahmet'in de bir görüştür çünkü aslen nedir sahih su icmaen aslen nedir temizdir ve asl, bu aslını asliyetinden nakledecek edemiz demek bir nas deriz bulunmadığından dolayı asli üzerinden mevzu bahi kalır hatta mesela Hanefi mezhebinden e, Ebu Yusuf Ebu Yusuf tamamıyla cumhur ulemaya muhafaza etmiştir bu konuda demiştir ki Adet için hadeti kaldırmada kullanılan su pistir demiş ama bu çok doğru bir görüş o yüzden o tabi delili var onun kendisine göre tartışmayalım önemli bir yani. ancak diyoruz ki Allahu Alem vaki olan görüş muslim temiz oldu çünkü neden mesela Nebi Sallallahu Aleyhi kendi abdest suyundan kime dökmüştür abi radıyallahu anh hastaydım ne diyor ben bir hastaydım Ebu Bekir'le beraber geldi Resul Bukhari ve hadis sonra diyor bana e, abdest suyundan döktü mesela e şimdi Nebi Sallallahu e, abdest suyundan dökmesi mesela Ebu Yusuf diyorlar Ebu Yusuf ne diyor Harapta abdesti ve dışında kullanılan şey su pistir diyor e şimdi Nebi Sallallahu abdeste kullanmış şimdi Ebu Yusuf'a göre bu su pisse şimdi hedefi pozitif bir şey mücadele ediyorlar o yüzden Ebu Yusuf'un görüşü çok zayıf diğer cumhurun görüşü ise tahuriyete gider diyoruz ki net bir gelinlik kimin mezhepler arasında cumhur bu şey yoksa cumhur fukahalar arasında bütün fukahalar arasında cumhuru şey kastetmiyor o yüzden diyoruz ki Allah'u alem elimizde delil olmadığı için su, su tahuridir Dedik ki şüphisiz diyen bir tek Ebu, Ebu Yusuf mesela sahabilerinden o görüş çok zayıf geriye kalıyor iki görüş birinci görüş Ahmet bin Hanbel'den meşhur görüş ki bu hem Hanefilerin hem de Şafilerin de görüşüdür bu su tahir olmaktan çıkar tahir olur ikinci görüş ise Malikilerin görüşüdür ki bu da Ahmet Muhammed'den ikinci görüştür su asıl üzerine baki kalır yani bu suya zarar vermez diyoruz ki bunlar razı olan görüş de mariflerin görüşüdür çünkü su aslen temizdir Allah diyor ki enzelna min sema iman tahura yüzünden size temiz su indirdik bunun aslından çıkaracak bir şey yoktur Hatta mesela bazı ulemalar var diyorlar ki e, mesela bir, bir ibadet yani bir şey hakkında e, bir şey kullanarak o şeyi kullanmada iki ibadet gerçekleşmez mesela diyorlar ki bir insan bir kere azap etse bu ibadet mi ibadet etse bir daha aynı köreyi bir daha iki kere azap edemezsin o zaman bir fiili iki kere kullanamazsın ve bunlar hiç uzaktır tam o yüzden tartışma değil bunlar uzaktır bazıları bu kıyası yapmıştı bunlar uzaktır anladın mı? Diyor ki bir şey ibadet için kullanılırsa aynı şey bir daha ibadet için kullanılmaz mesela diyorlar bir kere bir kere bir kere azar ettin ikinci kere azar azar edemezsin bundan dolayı suyu bir kere kullandın vücudundan tabi edersin azar etsin salma suyu bir daha aynı suyu kullanamazsın birincisi şey uzak suya çünkü burada illet yok illet, illet eğer e, şer'in üzerine uygulanan ve çıkıyor طهارة الماء أو غيره أو نجاسته لنا على اليقين yani ne demek eğer bir kişi suyun temizliğinde veya kirliliğinde şüpheye kapılırsa yakın üzerine olduğu şey olduğu şeye bina eder yani bir tane su var sen o suyun temiz olduğundan eminsin yani birkaç seçimden doğmuşsun ama sonradan şüpheye kapıldım yani acaba bu şüphe pislendi mi veya diyelim ki bir odada odaya bırakmıştım çıktım odadan iki saat sonra geldim tam odaya girecekken baktım odadan köpek çıkıyor acaba köpek bu sudan içmişimdir yani temiz olduğuna eminsin bak şimdi bak şimdi olayı iyi yakalamak lazım temiz olduğuna eminsin ama pis olduğunda şüpheye kapıldım yakın üzerine bina ediyorsun yakın burada nedir? temiz oldu çünkü alttan biliyorum çeşmeden doluyorum tamam tam tersi düşün su pitti su pit içine bir pislik düştüğünü biliyorsun sonradan şüpheye kapıldım ya acaba bu su temizlendi mi yani mesela nasıl temizlenebilir bazen mesela suya pis bir şey karışır mesela izler gibi bunu kokusunu gösterir ama su mesela uzun bir dönem kaldığı zaman bazen kendi kendine ne olabilir çok uzun bir için su temizlenebilir yani o kokusu gidebilir su uzun yıllar dursa mesela gider veya su pisti ya acaba bu suyun üzerine birisi biraz su eklemiş de iki kulla dışına çıkıyor üzerine çıkarmış ve sonradan bu kısmını talep etmiş o zaman ne sayacağım yakın zamanında çıkacak şey yani aslen ne biliyorsun şüpheyle onu güzelmeyeceksin bu iki yönlüdür İnsan, yani insanlar genelde tek yönüne rağmen yanlış yani nasıl bakıyor bak şimdi bir sular temiz pis olduğunda sonradan şüpheye kapıldın ama temiz olduğuna eminsin daha önce bakkaldan almıştım şaka su veya çeşmeden doldurmuşsunuz saklı hasta oluyordu vesaire çocuk geziyor etrafında acaba işlemiş mi acaba bunların hepsini akıldaksın aynı şekilde su pisliği acaba bu su temizlenmiş midir bir şekilde mesela pis su nasıl temizlenmiş yani şöyle bir tamam birinci soruyu anladık ikinci suret nasıl anladık bak şöyle anlayabiliriz mesela, ba mesela bazen suya pis bir madde karışır tamam mı suyun hafif bir kokusunu gösterir ama su uzun müddet kalırsa otu tekrar eski vasfına dönebilir suyun böyle özelliği bu şekilde öğrenir tamam mı? Ha, sen diyeceksin ki ya e, bu acaba bu uzun süre bulmasıyla temizlenmiş mi? yok ya temizlenmiş ya diyelim ki su 190 litredir 200 litredir yani 2 kulledir tamam mı? pisti ya acaba sonradan birisi gelip 10 10 litre daha eklemiş de 2 kilo olmuş da sonra bunun için sayılmış bu tip örnekler verilebilir bu o zaman diyoruz ki yakın üzerine bina eder bu mevzu 4 mezhebin ittifakıyla var Şafi, Hanifi, Hanbeli ve Maliki mezhebi bu konuda ittifak etmiş olabilir yakın üzerine bina edilir bunda da maruf deliller var zaten mesela e, işte Nebi Sosyallerine yerlenip yerlenmediği hakkında terörist olan kişinin şikayeti şeklinde Nebi Sosyallerine ne diyor? La yansarif hatta yasını asayeten tavliye cibale yaşandır koku duymadıkça koku hissetmedikçe veya ses duymadıkça yerlendiğinde şüphelendiğini anlamazda mesela bazen kişi namazdayken olur bunu e, yani mesela gübürün halka kısmında böyle bir hareketlenme hisseder gibi düşünüyorum acaba yerlendim mi yerlenmedim mi diye şüphe işte bunu söyledikleri zaman la yuntarıp hatta olsun akşaytan ve yüzyılda yaşam koku hissedip ses duyuncaya kadar namazdan ayrılmak yani ne nedir sunmamı asıl üzerine yani aslında yakınlıkta asıl üzerine olmanı bırakmıştır bu zaten Bukhari Müslüm hadisi meşhur Abdülaziz'in hadisi meşhurdur ve Yani buna demiş bak şuna Bunu iyi yakalamak lazım Şimdi Elbisenin bir elbisenin bir kazanın genel olarak neyi vardı? Üç bölümü vardı. Sağ kolu, sol kolu ve vücut kısmı yani, e, işte göğüsler, bebek, o, bu şimdi sen eminsin elbisenin necaset isabet etti ama şunu eminsin kollarından bir tanesinin e, ama hangi kol bilmiyorsun yani biliyorsun ki e, yani göğüs karın kısımlarına değil de kol kısmına isabet ettiğini biliyorsun ama hangi kol onu bilmiyorsun peki yakın olduğun yakın olduğun bölge hangisi olacak iki kol olmuş ha, o zaman iki kol yıkayacaksın çünkü bilmiyorsun tamam ama diyelim ki bakın şöyle diyelim ki kolun e, sağ kola isabet ettiğini biliyorsun sağ kola ama sağ kolda neresi bilmiyorsun ne yapacaksın yakın neresi olur sağ kolun bütünü ama diyelim ki sağ kola isabet ettiğini biliyorsun ve bilek tarafına isabet o zaman bilek tarafını yıkaman yeterli ama bilmiyorsan yakın bölgenin için yakarsın veya kişi elbiseyi sabit ettiğini biliyor ama elbisenin neresi yani ön kısmını kollar mı arka kısmını elbisenin neresi bilmiyorsun o zaman yakınlandır elbisenin tümü tamam yakın bölgenin bölgelerin tümünü yıkarsın neden çünkü Allah Azze ve Celle bize necasetten sakınmayı nefrediyor necasetten sakınmak da bu tip halde anca ne olur neyle olur yakınla gerçekleşebilir burada zaten dört meselenin ittifakıyla da bu mevzu böyledir bazı itirazlar vardır bazı alimlerden ama e, muteber itirazlar değil devam edelim şebehema un zahurun binecesin ve lem yecid gayrehuma teemmeme ve tarafahuma ne diyor burada tahir olan bir su yani temiz olup temizleyen bir su bildiğimiz su çeşmeden bir su pis olan bir suya benzer hangisinin pis hangisinin ayırt edilemeyecek şekilde benzerse birbirine bunun için hangisi pis hangisi temiz ikisini de terk ederek ne yapar terennim etme yollarıdır öncelikle şunu söylüyorum, pis olan su veya temiz olan suyu ayırt edememe nasıl olabilir mesela iki kap vardı tamam orada duruyordu köpek kaptan yaladı biliyorsun adını ama unuttum hangi kaptan sadece kaptan mı yalamıştı o sudan düşmüştü soldakini bilmiyorsun tamam şimdi tamamıyla yüzde elli dilim var bunu bilmiyorsun ne yapacaksın burada burada diyor ki müellif şimdi müellifin bu cümlelerin hepsi kimin görüş olmuş olur Hanbeli mezhebi çünkü muhtemelen Hanbeli o zaman bu Hanbeli'nin görüşü olmalı diyor Hanbeli'nin görüşü olmuş olur diyoruz ki bu mezhep şey bu görüş Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır müfredatı ne demek yani sadece bunun mezhepler arasında Hanbeli mezhebi çıkmıştır yani biz ilk derste 8-10 tane ne vermiştik? Kullanacağımız silah vermiştik. Bunlardan bir tanesi müfredatı mezhep. Mezhebin müfredatı. Yani hamdolun mesela bir mevzu var. Diyoruz ki o mevzuyu anlatırken diyoruz ki bu görüş, bu görüş hamdeli mezhebinin müfredatındandır. Ne demiş, ne demek bu? mesela fıkıh kitaplarında görürsün bu, bu görüş Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır veya bir görüş Şafi mezhebinin müfredatlarındandır veya Hanifi mezhebinin veya Maliki mezhebinin müfredatlarındandır ne demek olur? yani bu mezhepten sadece o müfredatakini izah ediyorsan sadece o mezhep söylemiştir şimdi tabi bu e, mezhep fıkhını anlamak başlı başına bir fıkıhtır şimdi mezhep olayıyla başlı başına bir fıkıhtır şimdi bazı insanlar hatta bu ilim kararlarından bazı ilim ehlinden de e, bu şekilde anlaşılmış bu yanlış mesela bu Hanbeli mezhebinin müfredatlarından da dendiği zaman bazıları şöyle anlıyor yani şöyle anlayanlar çıkmış Bu bütün alimler ne kadar alim varsa mezhebden mezhebden önce dışı vesaire ne kadar hakim varsa bunların arasında tektir değil müfredat dendiği zaman bir mezhebin müfredatı yani dört mezhep arasında tek kalmıştır yoksa diğer bütün ulemalar da dahil arasında tek kalmıştır tamam bu, bu da mezhebin fıkhını anlamada önemli şeyler mezhebin fıkhını da okumak için ayrı bir ilim lazım o da ayrı bir şey o yüzden diyor ki sadece bir mezhebe yani bir mezhebin içinde tabi olmak yetmez o mezhebin usulünde okumak lazım ki mezhebi anlayabilir mesela bazı mutfak kitaplarında görürsün belki bu hadis mutlaka aleyhtir kastının içinde Bukhari Müslüm'ün dışında Ahmet bin Hanber'in müşteri de varmış nereden biliyorsun? işte bu hepsi mezhebin içinde okumayla anlaşılabilir o yüzden bir insan ilmi olarak da olsa ben Hanefi'nin derse Hanefi olamaz usulünü okumadıktan sonra Hanbel'in diyorsa Hanbel'i olamaz usulünü okumadıktan sonra tamam. şimdi diyoruz ki bu Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır ancak Hanefi mezhebine göre hatta e, yine Şafi mezhebine göre dahi şeyi şu an hatırlamıyorum Malik'in hatırlamıyorum görüşünü ancak Hanefi mezhebine göre Şafi mezhebine göre hayır yani tabi suradaki biz anlattık mı tam hatırlamıyorum neydi suret bakı temiz su pis suya benzerse hangi temiz hangi ayet belirlemeyecek şekilde hamdeli mezhebi ne diyor bu iki suyla terk edeceksin hiç dokunmayacaksın bunlara direkt kıyametin olmayacaksın diyor ki bu mevzu hamdeli mezhebin müfredatlarından diyor sadece bunu kim söylemiş hamdeli mezhebi söylemiş Şafi mezhebine göre ve Hanefi mezhebine göre ise hayır bu adam iştihad edecek harbi edecek iştihad edecek yani ne koklayacak e, mümkünse tadına bakacak vesaire karinelere bakacak hani dedektifler veya narkotik marketik bir şeyler araştırırlar ya böyle işte camları çizerler parmak izleri alırlar vesaire yani senin gücün ne yetiyor ee, onun temiz olup pis olup olmadığını kaydetmek için onları yapacaksın sonra kalbinin ne ilettiğine tamam mı kendinin galip geldiğini alıp abdest alır bu şartına e, şey diyorlar ki mesela şeye benzer diyorlar mesela buna delil getiriyorlar şahı mezarı hadis mezarı mesela Nebi Sassal'ın ne diyor namazda şüphe eden için ne diyor yakını araştırsın ve yakın üzerine bina etsin 3 mü 4 mü şaşırtıldığın zaman yakın üzerine bina etmişsin o yüzden diyor ki emin değilsen suda aynı namazda şeyler gibi yakın üzerine bina edersin araştırırsın anlamı bunların verilmiş biliyorsun o marif hareketi ben de şaşırdığı zaman namazda kaç kıldı bilmiyorum ne yapacak فَلْيَتَحَرَّ sevap hareketi yani sevabına mi? içtihabına zannına galip geleni ne yapacak seçecek He? ona göre amel edecek doğru mu? işte diyorlar ki bak e, bu tür ay ayırt edememek şimdi ayırt edemeden ama hükmü yakalım diye tekatını bir amel yaptı bu sürede böyle diyorlar tamam mı? ancak diyoruz ki bu kaydı sen bak telefonu ben de diyorum tamam ne olacak? yani hadiste muhalif hadisine diyor فَلْيَتَحَرَّ السَّوَابِ فَلْيَتِمْ عَلَيْهِ mesela bu hadistir haç kılını bilmiyorsa sevabı araştıracak ve üzerine bina edecek diyorlar ki bu sunum sevap olmaz ancak Allahu Alem aklı racim olan görmüş bu mevzuda haberimiz görmüş yani veya zahir olan görüş hamlerin üzerine görüşü çünkü bak ahire bunların getirdikleri bu kaydıyor yani kişi bir şeyde şüphe ettiği zaman sevabı araştıracak yani işler biraz araştıracak onun üzerine bina edecek mesela işte kıblede olduğu gibi işte kıblede galip zannın üzerine ne yaparsın kıbleye dönersin veya işte namazda galip zannın üzerine ve kötü bina edersin buna genel olarak böyledir ama suda bu mevzuda bunu diyemiyoruz neden? çünkü bak işte, işte kıble mevzusunda olsun namaz 3 4 kıldığın bu tip mevzularda olsun bunlarda bir bedel yok yani ya onu yapacağım ya onu yapacağım bir bedel yok yani mesela namazda bir yere döneceğim mecbur kabul edin veya 3 mü 4 mü 3 kabul edin 4 kabul edin yani bir alternatif yok yani aslen şer'i hükmün bulunduğu bir mevzuda içtihat edemiyorsun yani neden bak şimdi mümkün olan yani şer'an mümkün olan bir aslan bulunması o aslan dışından çıkmamayı gerektirir yani aslen şer'an mümkün olan aslan ne? teyemmüm yani bu Allah suyu suya bedel olarak ne kılmış? teyemmüm teyemmüm ve din şeriat koyduğunu ortaya koymuş teyemmüm ve temin de yakın olarak biliniyor ki akıl Allah tarafından bu suya bedel olarak tayin edilmiş doğru mu? işte böyle bir şeyin bulunmasıyla beraber iştahada mahal yoktur ben iştah edin acaba hangisi temiz kurtulmuş iştahada burada mahal yoktur eğer hayır edilmesi çok zorsa çünkü bak Allah şimdi dikkat burada şimdi ünlü inceleme olarak çok dikkat etmek lazım bak şimdi ki kiracı olan Hanbeli mezhebi neden? Allah Kur'an'da ne veriyor? Selam tecidu en feteyemmemu sa'iden kalbine Bak şimdi teyemmemin kullanılmasını ve neye bağlı kılarla suyun bulunmamasını Peki bu insan hasta hasta abdest uzuvlarında bazı rahatsızlıklar var su değdiremiyor ama bu insan önünde bir hap var bu insan temin edebilir mi? temin edebilir peki su yok mu? Var. ama Allah su bulamazsınız temin edin bu adam su buldu veya kişi bir nezarethanede veya bir düzende herhangi bir kapalı parmaklar altında bir adam parmaklıktan 2 metre ötede bir su var bu adam suyu buldu mu? su yani su vücudiyeti olarak var ama bu adam suyu bulmuş hükmüne girer mi? bak ahi Allah diyor ki su bulamazsınız dediği zaman bu bulamama lafzına dikkat edin bu hem şer'an hem lügaten hem de aklen bu ayet şuna delalet eder hem lügaten hem şer'an hem de aklen şuna delalet eder bulamazsınız lafzı bulamamak ya ilmi olarak bulamamak olur ya hissi olarak bulamamak olur bunları mesela bunları yazabiliyorsun bunları yaz bunları su ya hükmen bulunmaz ya hissen bulunmaz ya da ilmen bulunmaz üçüne de lügaten, örfen, şer'an ve aklen bak lügaten, örfen, şer'an ve aklen bu lafızları da iyi tutar hakkında lügaten şer'an örfen ve aklen tamam bir şey ya hük hükmü olarak bulunmaz ya hissi olarak bulunmaz ya da dini olarak bulunmaz bulunmama şekli umumdur ayette ve bu üçüne de delalet eder umumdur bunu hafiflaştıracak bir rivayet yok yani Allah su bulamadığınız su bulamazsınız dediği zaman yani Allah şunu demiş oluyor ilmi olarak su bulamazsınız veya hissi olarak su bulamazsınız veya hükmü olarak su bulamazsınız temin çünkü sen bunun sadece hissi olarak kısmını alırsan bu ayet bölümü tahakkum olur yani elinde bir delil olmadan konuşmak olur bakın bunlara örnek verelim yani su yok yani mesela çöldesin su yok göremiyorsun yakında uzanda su yok göremiyorsun bu hissi şey olarak su bulmama istinamız hissi olarak su yoktur bunu anladın mı? veya hükmü olarak suyun bulunmamasını içeri bağlı çünkü umum hükmü olarak örnek verilmiş mesela kişi hatta evinde su var çeşmesinden su akıyor yanında bardak su var içebilir yanındaki kaplı su var vesaire ama abdest uzuvlarını abdest uzuvlarını rahat edin yanık vesaire bu adam hissi olarak su bulmuş mudur? bulmuştur hükmü olarak bulmamıştır yani o adamda su var ama hükmü olarak su bulunmamıştır çünkü ayet çünkü dedik ki hem Arap diline müsait bulunma kelimesi çünkü Arapçada bulunma hissiyi de kapsar, manevi de kapsar, ilmi de kapsar tamam o yüzden bu hasta olan adam hissen bulmuştur ama hükmen bulamamıştır bu adam ne yapacak? temin bir de aynı şekilde bir de aynı şekilde ilmi olarak bulan bu o da ne? yani sen su var sende ama bir pis birisi temiz İmmen bilemiyorsun hangisi pis hangisi şey temiz anladın mı? O yüzden Allah Azze ve Celle selam tecidüğüne emdediği zaman su bulamadığını dediği zaman bu şu demektir hükmen ilmen veya hissen su bulamazsınız şimdi bu 50 gün bu iş bu üç hangisine geliyor? ilmin kısmına yani ilmen bu insan çözülmüştür çünkü ayrı da dönüyor ya bu sofistsin tamam mı ayrı da dönüyor belki birkaç karine bulacak e, ama bu karine cüzdeyiz olsa zaten sorun olmaz buna benzeşiyor denmez zaten ama e, işte birkaç alametin bulması ne yeterli değil tamam o yüzden diyoruz ki bu ayet umumdur ve buna lügat delalet eder vücut kelimesinin bulma kelimesinin lügatı delalet eder buna örf delalet eder ee, buna e, şer delalet eder vesaire bu adam bu ayetin dahil altındadır hayır ödemiyor fikirlerinizi şu ayetin dahil altındadır su bulamazsınız bu adam su bulamamış. ama iman su bulamamış hasta su bulamamıştır yanında su olduğu halde ama hükmü su bulamamıştır su vardır ama onun hükmü olacak adam için geçerli değildir çünkü o adam e, onu kullanacak durumda değil çöldeki adam hiç su bulamamıştır o yüzden görür ki Allahu Alem ilim Allah'ın katında bu mevzulara acı falan görür hamdını meselini görür ağır olan yoksa tahir olan hepsini yapıyorsa yani suların hangisinin tahir hangisinin tahir olduğu dediğim ki bu suların her ikisiyle de abdest alır ve inştebehe tahurun bi tahirin tavadda an kulli vahidin minhum Bak şimdi akşam bu lafı kim zikrette? sünnet kullanmıştır kimin mezhebi oluyor? ancak gel gör ki Hanbeli mezhebindeki bu görüş Hanbeli mezhebinde yok mu diyeceğiz yok şeyde ama zayıf görüş şimdi Hanbeli önce İbn Kudam ne demiş oluyor onu da açıklayalım diyor ki burada tabi olan bir su var bir de tahir olan bir su var tamam mı? tahir olan bir su var tahir olan birisi var şimdi yine subhanallah ince bir noktada dur şöyle bir dinle şimdi biraz kafan karışabilir bu çok ince bir nokta var şimdi bak önce sen bana anlat ondan sonra ben üzerine devam edeyim müşteriyi fıkh et diye hazır su nedir hazır su söylüyorum tahirsin tahirsin ise temiz olup da abdesti tutmanın yarışın yani içinde kalbi çalmış güzel şahit yani o trafiği şöyle vermiş olur bakın yani resimler çünkü hakikaten ince bir nokta bak şimdi tahir olan su ne dedik içine temiz bir madde karışmış yüz değiştirmiş ama bu suret isteyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Neden? Neden diyemiyoruz? Çünkü necaset karışmış. İçine karışan su temiz su. Şimdi örnek ver bakın pis su temiz suyla şey hazır su hazır suyla nasıl dengeştirildiğini. Ama o zaman 2-3 damla e, vasfını Tahir olmaz Tamam örnek ver bakayım nasıl bir tavır tazir olan tavır olan birisi nasıl tahir olan birisi şey? önemli Şahsen böyle bir hale gelmiş ki sen tahir suyla tahir suyu ayırt edemiyorsun Hı. Nasıl örnek vereceğim Şimdi sen sanki içine mürekkep karışmış, rengi değişir, o ayırt edebiliyorsun benzeşmiş olmak Yeter ki içine çay karışmış öpüp görüyorsun çay olmuş artık ama benzeşmiş ama nasıl yapacaksın? O yüzden bazı alimler diyor ki bu mevzu boş bunu ayırt edemezsin ama yine de bazı alimler örnek verebiliyor nasıl örnek veriyor bak şimdi düşünün sen şöylesin dikkat et biliyorsun ki sağda bir su var solda bir su var birisi sana haber verdi ki bu sulardan bir tanesini sağdaki ne? mürekkep döküldü mürekkep işte sen körsün göremiyorsun bunu tamam göremiyorsun sana diyor ki bunun için mürekkep döküldü çekil giriyor sadık insanın haberi nedir? sadıktır ama sen unuttun ya bu adam sağdakini mi demişti soldakini mi şimdi benzeşti insanı benzeşti değil mi? ama sen şöyle bir itiraz getirebilirsin ya o çöl ne yapar tadına bakar biraz mürekkep sever seversin ki bunu da tıkalı mevzuda çok kırık tadı da alamıyor nasıl ona benzeşti yani bunlar uzak ihtimaller ama vuku bulabilir tamam burayı anladık işte inşallah bak şimdi mevzuyu anladıktan sonra burada müellif ne demiş oluyor eğer tabi olan bir su tahir olan bir suya benzerse her ikisinden de ne yapar abdest alır yani önce tutacaksın sağdaki sünnet soldaki sünnet bilmiyorsun hangisi önce bir tanesinden tut abdest olacak sonra tut elinden abdest olacak şimdi ilk su tahir olsa şey, ilk su tahir su olsa bilmiyorsun ya sen Allah'ın ne olacak ilk su tahir olsa ikinci su ne olacak tahur olacak sonuçta kesin olarak ne almış oldum tahur suyla abdest almış oldum peki ilk su tahur olsa ikinci su tahir olsa ne olur e ne olacak ki bir şey olmaz tahir senin yüzünü isabet etse bir zararı var mı sen kesin sonuçta ne yapmış oldun tahur suyla abdest almış oldun bunu İbn-i Kudam'a söylüyor ama bu inan yani İbn-i Kudam'ın burada hatası demeyelim İbn Kudame bunu Hanbeli mezhebindeki meşhur görüş olarak anlamış da koymuş ama Hanbeli mezhebinin meşhur görüş budur dahi Hanbeli mezhebinin meşhur, meşhur görüşünü biliyor musun? Tahir su tahir suya benzedi İbn Kudame'ye göre ne yapacağım? Bir ondan abdest alacağım, bir tezden abdesti sonra öbüründen abdest alacağım Hanbeli mezhebinin meşhur görüş şu su mesela öndeki sen ondan bir kere elini yıkayacaksın sonra soldakinden bir kere yıkayacaksın sonra ondan bir kere ağzına su vereceksin sonra öbüründen ağzına bir kere vereceksin yani tek bir adet almış olacaksın tamam ikisini karıştırarak tek bir adet almış olacaksın yani tahir, tahir suyun zaten senin vücuduna ifade etmesi bir zarar vermez temiz ama sonuçta sen ne yapmış olacaksın ikisini de kullanmış olacaksın ama tek bir adet olacaksın tamam mı bu ee, bunu İbn-i Kudam zikrediyor ama dediğim gibi Hanbel'in üzerinden meşhur olan görüş bu ee, bir görüşe göre, üçüncü görüşe göre işte işler edeceksin ama diyoruz ki Allah-u Alem bu türlü bir suretin vuku bulması zor bu türlü bir suretin o yüzden bunun racih macine gerek yok evet, sen devam et Yoktan yanılmaz ki eğer yanında bulunan senin endişesi pis endişesi endişesi bu son bunu aslında çok kısa bir cümle ben çok uzarım e neden çünkü hakikaten muhtesallar zor e, böyle resmi tercüme yapmak zorunda kaldım şudur ve müştebehe siyabun tahiratun bimedicetin salla fi kulli sevmin bi aded e, salla fi kulli sevmin bi adedin nebsi ve zade salatin yani ahi ne demek bu diyor ki elhamdülillah eğer temiz elbiseler pis elbiselerle benzeşirse yani düşün ki senin dolabın var içinde kaç tane elbise var 10 tane 10 tane kazak var kazağı giyeceksin mecbur namaz kılmak için içinde sadece elbiseler var giyeceksin pantolon var 10 tane pantolon var giyeceksin bir tanesini tamam mı bu 10 pantolondan şunu şunu biliyorsun 4 tane pis mesela 4 tane pis ama bu on tanesinden pis olan bu dört tanesi hangisi bunu bilmiyorsun tamam bunu bilmiyorsun dört tanesine eminsin evet benim dört tane pantolonum vardı pisletmiştim ben onları tamam mı ama dolaba koydum sonra yıkarım diyor mesela karıştı körsün doğru uzun göremiyorsun veya e, e, birer damla bir pislik bulaşmıştı tamam mı elbisenin bir kısmına bulamıyorsun yani herhangi bir sebep şey tamam mı diyor ki bizim suretimize verdiğimiz örnekte neydi 10 elbisen var 4'ü diyor ki bu dördüyle bu dört, dört tane elbise giyersin ayrı ayrı pis elbiseler sayısınca her biriyle bir namaz kılarsın toplam kaç namaz oldu? 4 4 elbise yani kaç tane elbise sayın kişi elbise sayısı kaç tanesi bunlarla namaz kılarsın ama her namaz kılığında bir elbiseyi değiştirirsin bak şimdi sonra da bir namaz daha ilave edersin başka bir elbiseyle daha şimdi ilk 4 namazda dördüne de pise denk gelsen beşincisinde yüzde yüz neye denk geleceğim temizine denk geleceğim anladın mı matematiksel mantık On elbisen var 4'ü pis o zaman dört namaz kılacaksın her namaz kılığında başka bir elbise giyeceksin ihtimalde çizik elbisede de temize denk gelebilirsin kurtulun zaten sonunu bilmiyorsun Allah önünde girdin zaten hepsi ama dördünde pise bile denk gelsin beşincisinde ne yapacaksın temiz o yüzden diyorlar ki pis elbiselerin sayısında namaz kılmayacaksın pis elbiselerin sayısından bir fazla namaz kılacaksın ki yüzde seni de denk gelirsin 9 10 elbisen var 9'u pis biri temiz o zaman kaç kıldan 9'u pis 10 kıldan hayır yani 5 ee, tane elbisen pis kaç namaz kılacaksın 6 tamam her birine ayrı elbiselerle sonuçta yüzde yüz neye denk geleceğim ee, denk gelmişim bu da İmam Ahmet'in yani Hanbeli mezhebinin müfredatlarından bakıyor şey. ne demek şimdi Hanbeli mezhebinin müfredatları? Görüşümüzde konusunu sadece Hanbeli mezhebinin yaşadıkları yani dört mezhebden sadece bu Hanbeli mezhebinin yaşadıkları diğer e, üç mezhebe göre yani Maliki, Şafii ve Hanifi mezhebine göre ise iştahat eder zanının galip geldiğine ne yapar? amel eder aynı namazdaki olay gibi biz de diyoruz ki e, vacip olan görüş cumhurun görüşüdür yani Hanbeli, şey, Şafi, Hanifi ve Malikilerin görüşüdür şöyle bir itiraz gelebilir ha Yılmaz sen suda dedin ki iştahat etmez kendine gider burada elbisede iştahat eder diyorsun arasındaki fark ne yakın ilkinin neyi var Allah tarafından şeriatın bir bedeli var orada iştahda gidemez anladın mı? mesela aynı neyden var sen şimdi e, seferde değilsin bulunduğun mahalledesin sen bir şekilde kılmayı şaşırdın veya e, şehirdesin gezerken namaz vakti yaklaşsa parkın içinde hemen kılın namaz iştah verir misin? edemezsin seferde olmadığı zaman hazardasın sorman lazım yoldan geçen birine veya bir mescide bakman lazım sen çünkü aslen onun bir bedeli var Müslümanlara soracaksın anlatabiliyor muyum bu suda da böyle ama burada herhangi bir bedel yok o yüzden burada affedemez çünkü aslen şek noktalarında Nebi falan ne diyor şek noktalarında Nebi Sosalan iştahda yönlendirir seferde birisinin kimseyi bulamıyor kıbleyi iştahar etmesi gibi veya namazda üçünü dört bilmiyor iştahar etmesi gibi vesaire tamam ama suda böyle bir olay yok burada dinin asıl koyduğu bedel var bu da temindir bu bir e, ikincisi de e, su bulamazsanız kısmının içinde zaten o suret mevcut ama burada öyle bir şey yok böyle bir şey o yüzden diyoruz ki racih olan görüş adam burada iştahat eder elbiseleri koklar bir şekilde pisliğine bakar garabeti zammı üzerine bir elbise seçer sonra elbiseleri ne yapar namaz kılar sonradan o namaz kıldıktan sonra indiği zammı bir şekilde necafete gördüğü elbiseleri zam namazına bir zarar vermez onlar namaz kısmından bakacak yani bir insanın üzerine necafet vardı namaz kıldı bir kılıç namazdan sonra üzerine necafet varmış namazına zarar vermiş bunları anlatacağım yani. namazda o yüzden diyoruz ki Allah alem burada Hamdi Metin'in görüşü vacih değil bilakis vacih olan görüş cumhurun görüşü ve bu meseleyle su mesele arasında su meselesi arasında ki fark var ee, burada bırakalım inşallah ve önümüzdeki cümleyi ne o önümüzdeki cümle köpeğin pisliği temiz mi, pis mi, yalaması, burada ihtilaf var. Bazı aileleri kesinlikle köpeğin salyası, yalaması, kesinlikle pisliği, derileri güçlü, başkalarının cevaplarını şunu tartışılacak. Da bırakalım inşallah. Allah'a emanet olun.